Servus, dragi moji, danas smo prozborili koju riječ o gradskoj četvrti Trnje. Četvrt inače obuhvaća dio Zagreba južno od željezničke pruge između Savske i Hanclove ulice, dok je nekadašnja općina išla samo na istok do Držićeve. Uz e, moderna naselja kao što je Savica, u Trnju se još nalaze i Vrbik, Martinovka, Cvjetno naselje, Veslačko naselje, Cigečica, te Staro Trnje, kao i Kruge i kanal i dio Peščanice. U četvrti je smješten i veliki broj visokoškolskih ustanova, FER, Filozofski, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Nacionalna i sveučilišna knjižnica, kao i koncertna dvorana Vatroslav Lisinski, autobusni kolodvor i gradska plinara. Kad pomislimo na trnje, uvijek se prvo sjetimo onih malenih kućica koje su nažalost počele nestati, a koje jako dobro pamtimo iz filma Zorana Tadića Ritam zločina. Danas trnjem dominiraju i velike zgrade, pa ćemo reći pokoju o njima. Jedna od prvih velikih zgrada koja upada u oko je zgrada Zagrebčanke koja se nalazi na uglu ulice grada Vukovara i Savske. Neboder je izgrađen 1976. godine, a inspiriran je neboderom Thyssenhaus u Dizeldorfu. Već deseta godina nakon dovršetka s nebodera su počele otpadati debele mramorne ploče od koje su neke završavale i izvan travnjaka, pa se zbog opasnosti u zgradu ulazilo kroz tunel od dasaka i čelika. Sve do 2006. godine Zagrebčanka je bila najviši neboder u Republici Hrvatskoj kada ju je nadvisio Euro sa svojih 97 metara. No Zagrebčanka i dalje drži rekord za ured na najvišem katu, te za najveći broj poslovnih katova. Druga zgrada je Vjesnik, Vjesnikov neboder je izgrađen 1972. godine, a arhitekt je bio Anton Ulrich. Visok je 67 metara, visok je 67 metara, iznad zemlje su visoko prizemlje i 16 katova. Fasada je izvedena u reflektivnom naranđastom i smeđem mat staklu, što je za ono vrijeme i mjesto gradnje bilo vrlo moderno, a zbog toga je i dobio nadimak čokoladni toranj. Vjesnikom ne bude inspiriran je neboderom Lever House u Njujorku. Kako su počele padati cijene nekretnina i poslovnog najma, tako je i vjesnik počeo gubiti svoje stanare i danas je u dosta derutnom stanju e, zahtijeva temeljitu obnovu, a većina nebodera trenutno je prazna. A u Trnju nas čekaju i one tri zgrade na Vrbiku, poznate rakete. Kažu da su najsigurnije zgrade od potresa u Zagrebu, iako se i o tome vode mnoge žučne rasprave. Projektom su, što je zanimljivo, sva tri nebodera trebala biti iste visine kao srednji, no u gradnji su skužili da dva presjecaju put TV i radio odašiljačima, pa su ih zaustavili na primjerenoj visini. Toliko za danas. Želim vam lepi dan, da vam akisti hand, a svima skupijan servus do sljedećeg puta i novog cajgera.